datos store betydning, så påstås det, at en stor del af folket, og her især de yngre, er helt uvidende i denne forbindelse. Det lyder mærkeligt, men når man tager den almindelige nedbrydning af den danske kultur i betragtning, så er der måske alligevel noget om det. Ritzau's bureau skriver, citat, Aldrig mere end 9. april. Sådan lyder en dansk talemåde, men ifølge en rundspørg, som Rambøl Analyse har foretaget for Jyllandsposten, ved kun godt hver anden dansker, at Danmark på denne dag i 1940 blev besat af tyske tropper. Blandt de 18-25-årige ved kun 17 procent, hvad der skete den 9. april. Professor på Københavns Universitet, Ditlev Tam, er forarvet over rundspørgens resultat – det er en katastrofe for det danske skolevæsen. Hvis vi ikke længere har begivenheder, som vi er fælles om at mindes, er der mange ting, vi ikke kan tale sammen om længere. Det er hele grundlaget for det folkelige fællesskab, siger professoren. Citat slut. Ja, det er da virkelig forarveligt, at mange yngre danskere kan være så uvidende. Og det er jo ganske givet skolernes skyld. For disse underfinansierede institutioner skal bruge næsten al deres tid på at opdrage og orientere om helt banale ting, som forældrene burde stå for, men bare ikke gider. Så der bliver ikke meget tid til at undervise i. Og alle dannelsesfag, deriblandt historie, er for længst blevet skåret ned til det rene ingenting af sparkniven. Men så står der en opsigtsvækkende eftersætning – der kaster et helt andet lys over hele sagen og forklarer, hvad den modbydelige 68-generation og dens uværdige efterkommere bruger den historiske bevidsthed til. Der står, citat, I dag er besættelsestiden obligatorisk stof i folkeskolen, men ikke på gymnasierne. Kasper Døssing, der er formand for historielærerne i gymnasiet, ser det ikke som et problem, så længe eleverne lærer om nazismen. Citat slut. Ja så, det drejer sig altså slet ikke om Danmarks skæbne, men om en tarisme helt af 10. april. At alle vælger at bekæmpe nazismen efter nazismens død. For det havde unægteligt både været mere modigt og mere relevant, om man valgte en nutidig fare at hætte sig imod. For eksempel i for Rusland mod Danmark er jo en amerikansk indvandring, der er langt værre og mere ødelæggende for landet, end tyske besættelse nogensinde var. Dengang var dog kultiverede europæere med både oprindelse og kultur fælles med danskernes, der kom. Men nu er det vildt fremmede folkeslag fra den tredje verden. Og dengang var der kun tale om en kortvarig militær besættelse, men nu er der tale om en egentlig kolonisering – så hvis vi tager omsættelsen, så har vi gjort det rigtige. Situationen i dag er langt værre end den rejste 9. april 1940. For i dag trues hele det danske samfund og den danske kultur med undergang. Og derfor burde man også derfor repatriere de fremmede. En tradition, som er en lille anhold, og hvilket vil få med de såkaldte flygtninge, hvis man giver dem opholdstilladelse. Medierne forsøger desperat at frikende asylansøgerne for volden i Sandholmlejren, ved at skrive om de dårlige forhold i lejren. Medierne skriver for eksempel, citat, Gårdsdagens drab på en afghansk asylansøger i Sandholmlejren i Nordsjælland har efterladt beboerne i dybt chok. En broget skare af afghanske mænd og unge er samlet ved en af Sandholmlejrens firkantede græsbaner. Med sænkede blikke og håndfladerne vendt opad, så bol for bøn til Gud, viser de deres respekt for den afghanske asylansøger, der blev stukket brutalt ihjel. Røde korsmedder står på hvert andet hjørne. Hver især holder de øje med forsamlingen og rapporterer videre til de resterende kollegaer. Vi blusser op blandt beboerne. Det her er ikke et cirkus, påpeger en af beboerne med henblik på den massive mediedækning, som drabet i Sandhamlejren har fået. De vil ikke tale med nogen og forlader græsplænen i samlet flok. Vi lever i et skide fuglebur. Vi står i kø, når vi skal spise, og vi står i kø, når vi skal tale med personalet. Vi er som dyr på et samlebånd, der ingen rettigheder har. Hvad tror du selv, der vil komme ud af det, siger Madhan Omar Hassan, der er flygtning fra Somalia. Den 30-årige Madhan Omar Hassan fortæller, at han har boet i lejren i syv måneder. Han var til stede, da knivdrabet fandt sted, og ifølge ham bærer de fleste beboere rundt på uløste frustrationer og problemer, der let kan resultere i voldsudgydelser beboerne imellem. Det har længe været optagt til ballade mellem de to grupper, men det hele bunder ikke i en fejde eller jalousi, som flere har påstået. Det handler om, at beboerne er trætte af livet og er dybt frustreret over deres situation, forklarer Matan Omar Hassan. Flera af beboerne har boet i Sandholmlejen i over seks år og venter stadig på at blive sendt ud. Sådan behandler danskerne ikke engang deres dyr. Dyrene har en bedre tilværelse end os. Se bare, hvordan de behandler deres hunde med flere tusinder af kroners lægebesøg og vaccinationer, beretter Khalid Sarif, der også er somalisk flygtning. Citat slut. Ja, og nu er det jo så, at man ikke rigtig kan forstå alle disse såkaldte flygtninge. Når der er så elendigt i Sandholmlejren, hvorfor i alverden rejser de så ikke bare hjem igen? Flygtninge behøver jo ikke at finde sig i danskernes dårlige behandling. De kan jo bare rejse. Det er da ikke forbudt. Og vi danskere ser faktisk også hellere deres hæl end deres tog. Når nu både afghaner og somalier er bedre vandt, og det siger de jo, at de er, så skal de da heller ikke spille deres tid i Danmark. Men sagen er vel den, at flygtningene tror at skulle have en VIP-behandling, at de skal indkvarteres i luksus, at de er højt ærede gæster, som der skal gøres stads af. Men der tager de nu fejl. De er bare en plage for det danske samfund, så selvfølgelig skal de ikke indkvarteres på luksushotel på statens regning. Nej, det er faktisk en rigtig god idé at gøre forholdene for de fremmede så dårlige som overhovedet muligt. For derved får man forhåbentlig overtalt nogle af disse flygtninge til at rejse hjem, eller i det mindste videre til et andet land. Og så synes jeg egentlig ikke, at der er noget mærkeligt i, hvis danskerne virkelig behandler deres hunde bedre end flygtningene, som flygtningene selv påstår. For når alt kommer til alt, så findes hundene jo her i landet fordi de er ønskede, og det samme kan man ikke ligefrem sige om flygtningene. Indvandring ødelægger Danmark, og den danske økonomi ligger i ruiner, og hvad er det så for vigtige ting, der beskæftiger den politiske opposition? Jo, det kunne man se i en lille notits fra den 9. april, hvor der står, citat, Oppositionen vil give Irene Hafner og de andre transkønnede danskere lov til at fjerne de mande- eller kvindenavne fra sygesikringsbeviset, som de ikke identificerer sig med. Og det er blot et af fire krav, som oppositionen for nylig har fremlagt i et beslutningsforslag. Citat slut. Er dette da ikke utroligt? Landet har brug for politisk handling, og i oppositionen er man optaget af forholdene omkring en transseksuels navneproblemer. Det er sandelig væsentligt, for det må jo berøre hele 9-10 personer i landet, mens de øvrige problemer bare berører nogle få millioner borgere. Der er altså en grund til, at den såkaldte opposition ikke er noget alternativ til den nuværende, ret elendige regering, for denne opposition er ikke kvalificeret til at lede så meget som en børnehave. Da de danske EU-tilhængere ikke er særligt gode til at drive propaganda for EU-unionen, så har nogle EU-politikere fundet på, at Danmarks officielle propagandasendere, Danmarks Radio og TV2, skal hjælpe dem. Medierne skriver, citat, Det er måske ikke sexet, men det er vigtigt. Derfor skal DR og TV2 forpligtes til at sende mere EU-stof, lyder et nyt forslag fra tre EU-politikere. I en fælles kronik i Berlingske Tidene opfordrer Morten Lykkegaard, Venstre, Christel Schaldemose, Socialdemokraterne og Emilie Turunen, SF, deres kollegaer på Christiansborg til at skrive kravet om en ordentlig EU-dækning ind i public service-aftalerne med de to tv-stationer. TV er for vigtig en formidler til at lade stå til og lade EU-formidlingen sejle sin egen sø på noget, der reelt ligner markedsvilkår. I sidste ende handler det om prioritering, og der skal signalerne være klare, skriver de blandt andet. EU-politikerne peger på, at kravet om mere EU-dækning bør skrives ind i et nyt flereårigt medieforlig, som i øjeblikket er til forhandling i Folketinget. Citat slut. Og når så man også har indført den tvangslicens, der blev bragt på tale for et par dage siden i forbindelse med medieforliget, så er man i den situation, at man kan propagandere for EU-unionen på begge medieplatforme og samtidig få de lyttere, der skal overtales til at tro på EU's lyksaligheder, til selv at betale for at blive overbeviste. Jo, det er sandelig snedigt regnet ud. I et indlæg på internettet afslører et par borgere hele arbejdsløshedsindustrien, som netop det, den er. Et vanvittigt spild af offentlige midler. Den første borger skriver, citat, Stat og kommune siger, at de ikke har nogen penge. Er der noget at sige til det? Ikke nok med, at de betaler for, at folk er på kontanthjælp og i en ligegyldig aktivering. De betaler også fire ansatte for at tage vare på det hele. Man har en sagsbehandler, der udbetaler kontanthjælpen, og på samme rådhus eller kommune, alt efter hvor vi bor, har man en jobkonsulent, der skal sende i aktivering. Det sted, man så bliver sendt hen, sidder der så en og fortæller, hvad man skal lave, og derefter er der så endnu en, der holder øje med, om man laver det. Systemet skal tage sig sammen. Citat slut. Og en anden borger skriver på samme hjemmeside følgende. Citat. En af mine venner var for nyligt blevet arbejdsløs. Han blev henvist til en privat aktør for at lære at søge jobs. Fire ugers kursus, og prisen var præcis 29.300 kroner per person. Eller i omegnen af 1.500 kroner per person per dag. Hver eneste dag er der 50 brugere på stedet. Det vil sige 75.000 kroner ind i kassen per dag til den private aktør, der havde hele 8 konsulenter ansat til at tage sig af de 50 personer. Undervisning var en time hver dag, Herefter blev folk overladt til at søge job selv, og så lige få skrevet deres CV ind på Jobnet. Det er et fuldstændig håbløst tåbeligt forbrug af vores allesammens ressourcer, og det kunne udnyttes langt bedre. Man kunne for eksempel undre sig over, at man har råd til at smide folk på et kursus til lige under 30.000 kroner per mand, men at samme sagsbehandler så sidder og vonder sig i nærmest personlig smerte da kammeraten spørger om et buskort til hans jobpraktik. Et buskort, der koster under 500 kroner per person. Citat slut. Borgerne har jo ganske ret. Der er tale om et gigantisk byråkrati med tusinder af ansatte, og netop derfor vil det også fortsætte i det uendelige. For hvis der ingen ledige var, hvad skulle så alle disse byråkrater og private aktører tjene deres penge ved? Nej, de sørger selvfølgelig for, at hele dette vanvittige kontrolsystem kan fortsætte i det uendelige, og det gør de ved at oprette mærkelige kurser og aktiveringer, hvis eneste formål er at fastholde de ledige inden for systemets rammer. Det siger sig selv, at det er en rigtig dårlig idé at lade arbejdsløshedsindustrien selv bestemme de nærmere omstændigheder angående de ledige, For hvilken industri ønsker at overflødiggøre sig selv? Nej, hvis man virkelig vil spare på de offentlige budgetter, så er der milliarder at spare ved at afskede hele arbejdsløshedsindustrien og bare lade de ledige selv om at melde til og fra angående ledighed på en officiel hjemmeside. Da understøttelsen efterhånden er så lav i forhold til folks almindelige lønninger, så er der for så vidt ikke nogen brug for kontrol af de ledige hvis man er på understøttelse, så er man jo i realiteten fattig i forhold til alle andre, og hvem ønsker dog at være det, hvis det er unødvendigt? Skattevæsenet kan jo så senere kontrollere, at man ikke både hæver understøttelse og arbejder på samme tid. Og det er egentlig den eneste form for kontrol af de ledige, der behøves. De ivrigste danske landsforrædere har nu indstiftet en pris, der skal gå til de virksomheder, der læfler mest for de fremmede. Det vil sige de virksomheder, der er så ligeglade med deres medarbejderes kvalifikationer, at de godt mener at kunne bruge de fremmede, som man får tildelt gratis fra kommunerne. Medierne skriver i denne anledning, citat, Tre danske virksomheder trodser krisetider og blev torsdag den 25. marts belønnet med MIA-prisen 2010. Institut for Menneskerettighedspris for Mangfoldighed i arbejdslivet. Prisen går til arbejdspladser, der gør noget særligt for at fremme mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet. Føtex Storcenter Nord, Arbejdsskadestyrelsen, ISS Services har fået denne frontløberpris, der gives til virksomheder, der har set udfordringer og barriere for lige muligheder og mangfoldighed i øjnene håndteret problemerne og opnået spændende resultater i forhold til at sikre lige muligheder og anvende mangfoldighedens ressourcer. Derfor er MIA-prisen en pris, der gives for at omsætte politikker og retningslinjer til meningsfuld praksis for medarbejderne. Det kræver blot, at virksomheden gør en aktiv indsats for at fremme mangfoldighed og sikre lige muligheder for alle, uanset forskelle som køn, alder, religion etnisk oprindelse, handicap eller seksuel orientering. MIA-prisen er støttet af EU's kampagne Brug forskellene, stop diskrimination og Beskæftigelsesministeriet. Citat slut. Ja, og bag alle disse smukke, smukke ord tårner realiteterne sig op, og de er, at de nævnte tre firmaer gerne vil have gratis kommunal arbejdskraft. I Føtex ser man derfor indvandrerkvinder og indvandrerknægte fylde op på hylder en uge eller to, hvorefter de erstattes af andre indvandrere. I Arbejdsmarkedsstyrelsen har de et par indvandrerkvinder til rengøringen, hvorefter danskere må gøre rigtigt rent. Og hos ISS har man hele hårdere indvandrerkvinder, der lader som om, at de gør rent, og ISS fakturerer det, som om der var blevet gjort rent. Jo, integrationen er en uheldig alliance mellem de fremmede og skurkagtige firmaer og institutioner, der ikke vil betale en ordentlig løn. For det skal man lægge mærke til. Der er altid særordninger, som sørger for, at de indvandrervenlige firmaer og institutioner ikke skal betale en krone, og regningen for det hele overlades ganske roligt til kommunernes og statens skatteydere. Integrationen er fup og svindel. Under titlen Islamisering af Balkan skriver Paul Winter Jensen følgende, citat. Ifølge Ritzau den 29. i 3. 2010 støtter Saudi-Arabien islamiske fundamentalister i Balkanregionen med flere milliarder kroner, herunder grupper, som spreder had mod Vesten og rekrutterer hellige krigere til missioner i Afghanistan. Til den britiske avis The Times siger myndighederne i Makedonien, at islamisk fundamentalisme truer med at destabilisere Balkanhalvøen. Religiøse fraktioner, der læner sig op de ultrakonservative, wahhabistiske og salafistiske fortolkninger af islam, oplever sammenstød med makedonske muslimer. Ifølge The Times har fundamentalister finansieret opførelsen af snesevis af moskéer og forsamlingssteder. Her bliver personer fra de religiøse bevægelser aflønnet med op til 2.000 kroner om måneden. Det er et pænt beløb på disse kanter. Men det har en pris. For den kontante afregning forventes det, at mændene lader skægget gro langt. Dertil skal de overtale deres koner til at bære niqab eller slør for ansigtet, hvad der ikke er sædvane blandt muslimerne på Balkanhalvøen. Den makedonske regering er klar over, hvad der foregår, og overvåger op imod 50 al-Qaida-frivillige, der er rekrutteret til at kæmpe mod den USA-ledede styrke i Afghanistan. Ifølge The Times viser hemmeligstemplede dokumenter, som bladet har set, at den makedonske stat overvåger en række islamiske velgørenhedsorganisationer i Balkanregionen, hvoraf flere stammer fra Saudi-Arabien. Disse organisationer mistænkes for at sprede propaganda og hvidvaske penge til forskellige terrororganisationer. Det gælder blandt andet den saudiske I IRO-organisation, der findes på FN's sorte liste af organisationer, der støtter og fremmer terror. Lederen for det islamiske samfund i Makedonien, Sulaiman Rigsby, siger, at en række radikale grupperinger har overtaget en del moskéer med magt. Denne historie fortæller blot, at begrebet tolerant euroislam ikke er nogen garanti for integrationen af muslimer i Europa. Ånden er luftborgen, Når der så samtidig står en kapitalstærk kulturkreds bag, der allerede har mange islamiske centre i Europa, så er det kun et spørgsmål om magt og viljen til at ændre denne situation til en konservativ udgave af wahhabistisk islam. Citat slut. Og det var så et indlæg af Paul Winter Jensen. This is American Dissident Voices. This is a program speaking for Americans who believe in freedom rather than in political correctness, who value quality above equality, and are willing to do whatever must be done to restore America to racial and moral health and her public institutions to sanity and integrity. This is a program speaking for Americans who dissent from the United States government's policies of multiculturalism and enforced diversity and globalism. This program is the voice of America's dissidents who are speaking out to America's patriots and to patriots of our Western civilization around the world in order that we may learn together and work together for a better future for us all. Hello, and welcome back to this week's broadcast of American Dissident Voices, the internet radio program of North America's foremost racialist organization, the National Alliance. I'm your host and the chairman of the Alliance, Eric Levy. For years, white racialists have been trying to convince other whites around the world that not only is our race in great danger in terms of population, but also that there appears to be a systematic plan on the part of non white elements to push white civilization to the edge of the abyss and eventually into the chasm. Racialist thinkers have cited population statistics galore that show that not only are our numbers dropping in comparison to those of other races, but also that because our population is an aging one, the facts of biology dictate that our rate of diminishment will increase due to us aging out of our collective childbearing years. This trend is further accelerated by the increasing degree to which white young people are defiling the race by intermarrying with non whites of every color. But besides the gloomy population statistics, white thinkers have tried to show mainstream whites that all of the anti white government policies in our society and anti white propaganda in the media and the race mixing mandate in schools and neighborhoods is not just a coincidence. In other words, the destruction of our civilization isn't just an unfortunate accident. In the mind of the white racialist, there is conscious awareness and deliberate action on the part of our enemies toward bringing about the unfortunate state of affairs that now plagues our people. Of course, it hardly needs to be stated that we white racialists lay a good portion of the blame on the Jews. If there is one thing that is more or less correct about the media's stereotype with regard to white racialists, it is that in general, we hold the Jews largely responsible for our race's sorry state. Now, there can be no doubt that we whites ourselves must accept much of the responsibility for the total collapse of our race from our position of world dominance, say, 200 years ago. But it is equally true that we would be nowhere near the state we are currently had it not been for the insidious and backstabbing behavior of the Jews. In fact, with regard to the Jews' contribution to the weakening of the race, the only real points of contention among white racialists are, firstly, what portion of the blame should go to our own people as compared to the Jews? And secondly, whether the entire Jewish establishment acts consciously as a unified weapon for the destruction of our people, or if the various parts of the Jewish establishment are just working towards the same ends by pure chance. In other words, do the Jewish media masters hold secret meetings with the Jews in Washington, D.C. to discuss exactly what is best for the Jews and worse for the whites, to plan out their next move in concert with each other. Do the Jewish financiers sit in on these meetings? Do the Hollywood Jews? And so on. White racialists want to give the Jews the benefit of the doubt that no such meetings take place and that no plans are made for each cog in the Jewish establishment to turn in tandem with all of the other cogs. Racialists on the other end of the spectrum claim that such planning must be taking place, as evidenced by how smoothly the whole operation runs, with each piece of the Jewish establishment puzzle fitting in neatly next to its neighbor to form a seamless and unified front of Jewish hatred and arrogance. I won't take a position on that argument for now. But the point is that white racialists, although their opinions differ as to what degree the Jews have brought our race low, white racialists all agree that the Jews are involved. And as history has suggested, the Jews have a long history, and frankly, a damn impressive history of nation wrecking that began long ago when the Jews wrecked Egypt and it's continued down to the present day when they are contributing strongly to wrecking not only white America, but also every other white nation on earth. Anyway, white racialists in the United States and Europe have worked feverishly and sweat blood, at least since the end of the First World War, to bring an awareness and an understanding of these facts to the larger body of whites White mainstreamers, we might call them. In the years following the Bolshevik Revolution in Russia, for example, it was well known among informed whites that the Bolshevik movement was a Jewish led movement. That is, that the communist worldview was a Jewish worldview. During the 1920s and 1930s, the great American poet Ezra Pound was outspoken about the Jewish involvement in both communism and international finance. Despite the efforts of those early patriotic whites, the masses either didn't understand the truth or they understood it, but chose not to act on it. The same sort of story unfolded in the United States during the Civil Rights era. Patriotic whites were well aware that the Jews led most of the pro black, anti white, pro immigration, anti segregation groups. As just a single example, a Jew has presided as the head of the National Association for the Advancement of Color People, NAACP, for the majority of the group's 101 years in existence. But despite the efforts of those patriotic whites, some of whom I knew personally, including the late Dr. William Pierce, founder of the National Alliance, the white masses either didn't understand the truth or they understood it, but chose not to act on it. Similar results have been the harvest over the last three decades when white racialist groups like the National Alliance have sought to bring to the consciousness of white Americans and whites of every nation that the Jews are the controlling figures in, particularly, the American media, television, movies, radio, and every variety of printed media, such as books, magazines, and newspapers. Furthermore, we have endeavored to demonstrate to the public the almost unimaginable power over our people that the Jews wield by this collective media weapon. But, yet again, the white masses either don't understand our message or they understand it, but choose not to act on it. For those of us struggling to bring this truth to the attention of the people, it is easy to ask ourselves, what are we doing wrong? What can we do better? Well, the fact of the matter is, maybe we can't do anything better. And what I mean by that is that, just like everybody else, we racialists have to make the most with what we've got at any given time. The resources of our organization and the energy level and enthusiasm of our members fluctuate up and down over time. Our job is simply to do the best with what we have at the moment, all the while striving to build our resources and our membership to handle a bigger workload in the future. This is the sort of pattern followed by every business. Do what you can now with what you have. Make sure the essentials are taken care of, and then work so that the business can grow as time goes on. In the National Alliance, we've done that. In good times and bad, we have managed to keep the doors of truth open. These broadcasts, our various internet sites, our book business, our resistance music business, and our periodical printed media have all sped up and slowed down with the times, but we have always managed to keep the ball rolling. In other words, it's not that our message isn't reaching people. It's not that people aren't accepting it and doing anything about it. Green Zone, a recent film starring Matt Damon and Greg Kinnear, is about a young Army officer, Roy Miller, played by Damon, who is in charge of investigating alleged WMD sites in Iraq following George W. Bush's declaration of the end of major combat operations in May of 2003. After he and his team investigate a few sites with no positive results, Miller becomes suspicious of the intelligence that is being used to identify all of these non targets, and he voices his questions to his superiors. When his commanding officers and the State Department are less than cooperative, Miller takes the initiative to try to get to the bottom of the problem. The film misses the boat on a couple of counts. Aside from the lie about WMD, there was no mention of the other lies promoted by the Bush administration. Saddam's alleged attempts to obtain uranium from Africa, Saddam's alleged aid to the hijackers of 9 11, to name two significant ones. Both of these allegations, which the entire world was told at the time were the absolute truth, have now been shown to be completely false. And it goes without saying that the real reason for our invasion of Iraq, namely that the Israelis wanted their main competitor in the Middle East destroyed, is completely missing from the film. What do you expect, though? Given that the Jews run Hollywood, you don't think they would let that one slip by in a run and gun action thriller, do you? Despite these shortcomings, green zone is valuable in a couple of senses. For one, it brings up once again the glaring truth that the George W. Bush regime invaded the sovereign nation of Iraq on the basis of a complete and total lie that Saddam Hussein was producing and stockpiling weapons of mass destruction. The film also shows how various factions within the U.S. government promoted or went along with the lie. And finally, the film portrays the desire and the courage to search for the truth to be something the film viewers should strive for. In other words, the character of Roy Miller, that is, the protagonist with whom the audience is supposed to identify, is seen to not be satisfied with non answers to his questions about why the things around him are happening the way they are. Roy Miller refuses to go through life spinning his wheels, doing the same old searching of new and alleged WMD sites. When his experiences led him to conclude that there is something wrong farther up the chain of command. And he resolves to do whatever he needs in order to get some answers that make some sense. We whites, no matter in what country we live, need to take a hint for Matt Damon's character in Green Zone. We need to notice what is going on around us and voice our questions to anyone who will listen. We need to refuse to be satisfied with the Jewish media's non answers to our questions about why the things around us are happening the way they are. We need to refuse to go any further through life spinning our wheels, doing the same old things, and working only for our personal and selfish ends, when our experience has led us to conclude that there is something wrong in prominent and powerful places, like in the media and the government, and that that wrongness is acting to destroy an entire race of people. And we need to resolve to do whatever we need to do in order to get some answers that make sense and to put in place a society that won't tolerate the existing poisons. White racialists have been preaching it for generations. There is a hidden agenda to destroy our race. Whether it is fully conscious on the part of our enemies or only partly conscious makes no difference. What we must do is have the courage to admit to ourselves that there is an agenda afoot, and we must then be brave enough to seek out the answers that are available however painful they might be, and then take whatever action is necessary. Namely, work in concert to form a new white nation. Acknowledge the agenda and do something about it. I'm Eric Levy, and thanks for being with me again today. You have been listening to a presentation of American Dissident Voices. The program was sponsored as a public service by National Vanguard Books, America's foremost supplier of patriotic books and tapes. You may purchase a high fidelity audio recording of this program or any earlier program for $12.95 postpaid. In ordering program tapes, be sure to mention the date and the subject of the program and the call letters of this radio station. For $2, we'll send you our newest 72 page illustrated catalog with descriptions and ordering information for more than 600 books and tapes of interest to patriots. Many of the items in the National Vanguard Books catalog are available nowhere else. Our mailing address is National Vanguard Books, Post Office Box 90, Hillsboro, West Virginia 24946, USA. Please write that address down now because you may not hear this program again on this station. The forces of political correctness do not believe in free speech, and they do not like this program. Our address again is National Vanguard Books, Post Office Box 90. That's 90 Hillsboro, H I L L S B O R O, West Virginia, 24946, USA. Visit us on the internet at www.natvan.com. That's spelled N-A-T-V-A-N.com or www.natall.com. That's spelled N-A-T-A-L-L.com. These American Dissident Voices programs are sponsored by donations from listeners like yourself. Please send a donation today to help us keep these programs on the air. This program is pre recorded and comes to you from the United States of America. Ja, det där var en ersättningsskiva som man var tvungen att ta till eftersom den kassetten med Gunnar 47 minuter i, eh, gick av eh, kassettbandet tiden och gick inte att köra vidare och höll på att bli ett jäkla trassel där också i maskinen men jag ska se om den går att laga men det, eller om man kan skicka en ny sån kassett eh, omgående Gunnar eh, för det var otur, maximal otur måste jag säga ni lyssnar alltså på program från Kulturföreningen Jallarhornet och vi har den 7 april 2012 nu och temperaturen här ute är plus 4 grader, rätt kallt nu <clears throat> och lufttrycket eh, 1004 hexapascal. Det är lite förkyld idag fortfarande och så. Det beror på att eh, klimatet svänger så, så häftigt. Ibland är det kallt, ibland är det varmare och så vidare och så. Men Jag ska snart öppna ett telefonväxteri också. Men eh, vi ska spela en låt först nu. Så vi får göra lite tekniska omkopplingar. Sen kort paus. blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa. Mona nu har vi ju i alla fall sänt 47 minuter där ute, liksom sånt som eh, Gunnar har gjort eh, på en... serie. är det någon som ringer innan. Men jag får öppna telefonväxteriet. Jag ska se om det ringer en signal till, det inte. Nej, det var väl bara en busringning det där. Eh, de där kassetterna, när de är gamla kan bandet bli väldigt skört om det har gått. Ja, vi får se om det kommer två signaler. Eller om det är en busringning. Hallå? Mm, tjena Georg. Glad påsk och god fortsättning på påskhelgen. Ja, tack detsamma. Har Georg lyckats fått några påskägg i, i, i farbrun? Nej, det har jag inte fått några. Inga, jag har ju inga eh, som hjälper mig med någonting eller ger mig någonting här. Du reder dig själv då? I, i ja, eh, men det är ju så. Ja, men det är i alla fall fint. Och det här vädret nu, eh, som är just nu, inte det som var före och igår sådär, men det passar väl Georg? Ja, nu är det ju snö. Det är den där typen att det plötsligt blir kallt. Det ligger snö på gräsmattan lite grann. Här i Sundbyberg så är det solen och, det är ingen snö. Ja, här. det är sol, men det är, det är snö kvar här. Det, det, marken är så kall så det tar innan det, sol, det tinar bort. Det är bra i alla fall att det inte har blivit is. Det är halt. Georg? eh, om vi pratar om det här med förhållande och, och skipp och allt det där som man kan halka in på när man pratar om väder och sol och... och... Ja. Du, jag tänkte fråga dig, det här med Kobraklubben, den var ju känd så här i Stockholm. Men jag tänkte, fanns det någon eh, 27 MHz-klubb eh, som kall... Ja, jag vet inte. Tidigare, det fanns ju... Ja, det fanns eh, de jag hörde. Det var någon som hette Prist en tidigare ja. version av den och sen så det var någon som hette Primåt och sånt. Oj då. Rex då? Rex? Ja, jag hörde inte alla. Jag vet inte. Jag lyssnade inte så mycket på 27 för det var ju en hel del <laughs> eh, på amatörradion. Mm. Ja, men det är bra Georg. Men eh, med eh, tankens eh, glädje och eh, kamratskapen levererar jag med min tanke och vilja en glad fortsatt påsk från eh, min bakgrund, 83, eh, Sir Percy och jag. Och eh, eliminera allt negativt så hörs vi från Percy och Peter. Hej då Georg! Ja okej, okay, jag fortsätter till att få hej då! Hej. Ja, nu är linjen ledig där. Så nu ska det gå att ringa i varje fall. 81 21 00, det ska radion på. Jag väntar om det blir något, annars så får vi väl ta någon låt här. Ja, nu får vi se om det kommer en signal till där så ska vi koppla in den sen. Om det är riktigt. Nej, det, det där var bara busringning. Låt bli att göra busringningar. Jag vet inte om det kommer någon ny annars så spara, sätta på en musik eller någonting. Det var synd att det, det där med Gunnar hände. Men det var första gången på många år som man kan se SKV och sen det där det hände en gång eh, tidigare. Ja, vi tar en musik. ska vi se där. Hallå? Hallå? Ja, hallå? Hallå? Ja, du ska lyssna på radion. Ja, det gör jag också. Jag hör dig. Men ja. jag, jag hör dig väldigt svagt i telefon. Ja, det går inte att höra i telefon. Du ska inte höra radio. någonting i telefon, utan ja, bara jag radion. Vet, jag vet. Men glad påsk vad ska jag säga. Men du säger att du inte har fått någonting. Men har, Ja, men fått... Eh, eh, jag skulle tacka om eh, för det kom 100 kronor från en, en lyssnare just på eh, plus idrott. Ja, det var det. Alltså, du sa att du får aldrig någonting. Nej, det, det kommer inga brev i brevlådan med pengar och det eh, sätts in på plus idrott. Ja, men du har, ju fått, du har ju fått 100 kronor på plus givet av mig nu. Ja, nu kommer ju det, men det har ju inte varit så här, någonting i den här brevet. Ja, nu har du fått 200 kronor med om inte du har kan ha en riktig brevlåda, det kan ju inte jag rå för. Ja, jag, det, jag tror det kommer bort redan på posten. Nej, det, det tror här kommer ner direkt när jag ser som har lagt något så här så finns det inte något. Ja, men det där... Det är bara massor av trycksaker. Ja, just det, du får trycksaker, det är klart att du får. Alla andra som får posten ute när jag Och skickar. de har stora brevlådor ja, Ja, visst, men då får du se till att skaffa en riktig brevlåda. Ja, för det första måste jag ha hit någon hantverkare som kan fästa den i så fall i marken på något sätt så de inte tar illa brevlådan för mig. Men det spelar det var det du sa att du får aldrig någonting. Men du, du hade ju fått utav mig i alla fall, kan du Ja, det var en massa trycksaker i mängder. Ja, men du hade ju fått 100 kronor. Ja, det har kommit nu, nu på plusgirot. Ja, men då får du ju någonting. Den här veckan, eh, förra veckan alltså. Ja, men då får du ju någonting i alla fall då. Ja, jag, jag hade ju tänkt att tacka för det i slutet av programmet? Alltså, ja, ja, nej, men eftersom du sa det till Peter att du aldrig får någonting så fick han mig. Nej, nej, nej det, det, var ju skillnad eh, förr och så vidare. Det finns äh, folk som verkligen gjorde st stora saker för mig. Amatörer och skänkte hela apparater och allt möjligt. Men det kanske beror på att om man, om man inte visar och, och säger det, då blir folk sura. Men bortsett från det... Ja, vad ska jag göra? Jag har ingen lust att gå ut och supa eller någonting på stan. Nej, men du, då kan du ju säga så att du, när du säger att du inte får någonting då låter det som att du hade fått, men glöm det där nu. Nu ska jag bara säga det om David Lång, var han i studion idag? Ja, det var han. Ja, när, det är ju... Ja, men det var han sa, det kan inte jag göra något Nej, men jag ska bara säga det att till David Lång nu då. Jag blev så förvånad över att i hans program så talade ju om, han om att han hade varit uppe i, i talarstolen i riksdagen och i sitt utskott berättat. Och nu på lördagsintervjun som kommer ikväll klockan 19 reprisen ja. med finansministern då är det precis det som, som eh, David Lång sa att han ville göra. Det har nu Anders Borg, finansminister Anders Borg, sagt att det ska han börja titta på. Jaha, ja. Så det var ju det var ju fantastiskt, det är första gången som Ja, jag... just jag kan inte kommentera politik Nej, jag kan inte säga. Jag... Det är bara radiotekniker. Ja, det vet jag också att vi är. Men eh, det var det David, när David Lång pratade då, just om detta och sen säger Anders Borg det en stund efteråt. Ja. Det var ju ett märkligt sammanträffande. Ja, just det. Sånt händer ibland att eh, saker sammanträffar och så i tiden. Och så är det ju faktiskt påsk nu. Och då, är det ju, då finns det naturligtvis eh, vårparaden eh, och så har vi ju en låt som heter Blåkullakärringarnas armé och påskasmällen. Ja, jag kan inte, jag har Nej, inte dem kyckling. utan jag måste Eh, det, du vet i så fall på leverans. Och, kyck, och kycklingpolka, men det är inte det precis, det här är låtar som är gjorda. Och du pratar ju om att du vill ha en radiostation. Då måste ja, det är skillnad om jag får in pengar så jag kan Nej, köpa man har en skivor, men det går inte om man inte... Om man vill ha en radiostation så måste man ju tänka på att man måste förbereda programmen. Och det går en gång i veckan. ja, ja, jag har lagt in det finns önskemål om de låtarna som man körde idag och sånt. Därför Ja, vi... men eh, nu är det ju så att det är ju en påsk, det är en högtid och det talade han ju också om att man... Ja, men jag är ju inte troende så jag vill inte ta upp religion. Nej, men det här handlar inte om tro, det här handlar om kultur. Ja. Och det är skillnad. Och det ja, är just det. Då kunde ju Gunnar ha skickat någonting på någon CD eller någonting. Det är ju kulturprogrammet Men kassetten tyvärr var så gammal så den var dålig skick. Ja, det är ju kulturprogrammet i Jallarhornet. Då ska man ju tänka på det. det ja, men nu, vad ska jag göra åt det ensam här? Jo, men du har... Jag har ju inte har material. Du, jo, men om du inte har någon påskmelodi, man ska väl tänka på det. Men nu har jag framfört det jag skulle säga. Ja, då måste jag ju inhandla den och CD-skiva för dyra pengar på stan. Ja, men herregud, de där låtarna är, har ju, de är ju fan 50, 60, 70 år gamla. Ja, då man, man inte har de gamla skivorna sedan Ja, men du har ju de andra gamla skivorna som du har kört 200 gånger. Men nu ja, det, vi så, det är radiolomaterial och det, då var det lättare att få material sen. De ja, nu ska, vi, vet ni, nu ska vi ut och flyga med blåkullakärringarna. Hej svejs! Ja, hej. Ja, man måste få in pengar om man ska kunna Eh, köpa nya skivor varje vecka eller någonting sånt eh, och eh, så vidare. Det, det går inte annars. Och hade det varit en reklamradiostation så hade det varit något helt annat. För man vet ju bara vad Radio Nord tog betalt. 450 kronor per minut för reklaminslag och man kan tänka sig att det kom in pengar då på den tiden och det var på den tiden som pengarna var mycket mer värda också men det var fantastiskt. Alltså, det var ju alldeles nyss med reklamradio och så vidare. 81 21.00 ska radion på. <clears throat> det är besvärligt med den här halsen. Det krånglar särskilt när det blir kallt och så plötsligt. Det har legat på en minusgrad här eh, på natten och allting såg jag. Jag väntar på att någon ringer annars så får vi ta en ny sån här låt. Ja, jag gör det. Thank mm. det var Indemoder eh, eh, och, och, och en eh, mycket spelad på 40-talet minns jag. Det fanns en ännu längre version av den så på 78-årstiden som spelades i Sveriges Radio minns jag och så. så att, det, det känner jag väl till. Och det, det, det är klart det här med påskmusik att man eh, haft en riktig radiostation kunde man haft en producent anställd som eh, eh fixar så, eh, så, sånt, eh, nya skivor och så vidare. Men då kan man ha betydligt eh, större arkiv och det så att det går att plocka fram. Nu ska vi se om det kommer en signal till först bara. Hallå? Ja, jag passar på att hoppa in i gropen ormgrop. Eh, vad egentligen betyder påsken i, i den allmängiltiga utstrålningen, Georg? Ja, det är hela det här med Jesu eh, korsfästelse och alltihopa. Långfredagen och allt det. Ja. Så att, eh, det jag var Jag kan och... ingenting om religion så det är ingen idé du frågar mig. Och jag har inget intresse för jag fick ah, ja. nog utav det, ja, det när jag var bra. liten. De inte kunde visa något bevis för att någonting var sanning. Ja, du menar att du, du har aldrig sett ett bevis på att det har existerat? Nej, det, har inte gått att få överhuvudtaget. Nej, det går inte att mäta, det går inte Ja, då får de ta fram en ängel, sa jag åt dem, som är påtaglig. Eh, men det gick inte. Nej. Eller något okay. annat. Eh, ordna det nu. Ni har en vecka på er eller så. Men Georg, eh, om vi går över på eh, det här med... Ja, nu lyssnar jag på när du sänder musik faktiskt. Ja. Du har fan, fantastiskt bra ljud på Eh, när du sänder musik då, ja. det här, mixerbordet då, med, du har ju mellanregister och sen har du bas och diskant, eller hur? Ja. Eh, om man säger diskanten, ligger den nästan fullt upp då på, på högst upp? Nej, det gör den inte. Den är nervriden en bit. Eh, du, du, vet, eh, det, det finns ett lågpassfilter också som gör att de allra högsta frekvenserna inte går ut helt enkelt. Oh, oh, som skäl skär före 19 kHz eller någonting sånt för annars kan stereolampan börja blinka i, i vissa toners. Oh, så och eh, så, så att jag kör max 15 kHz men sen är det brant nedgång. Om du jämför det med mellanregistret, ligger det på samma nivå då? Eller ja, det är lite olika. Det beror på de här inspelningarna här och Aha, så vidare. Men, men, men, men det, det är eh, maximalt resultat för att ligga på kassetter och allting. Ja, ja, men du hörde jag vad du sa. Maximalt resultat. Det är det som gäller då för dig då, allmängiltigt då va? Ja. Oh, fan. så att eh, om man har tre reglage då, mellan diskant och bas, kan det ligga som ett V då? Att ja, här, här, här ligger diverse filter och grejer. Jag Aha. har ju eh, eh, provat med kantvåg så, mm. och morseloskop och eh, eh, jag ska kunna få igenom fyrkantsvågor perfekt. Ja. Eh, och det, det, det sa ljudtekniker och då, då kollade ju hela frekvenskurvan på en gång. Borsten och skåpet eh, och när, när eh, får igenom fyrkanten. Ja, fast nu när jag lyssnar... Men jag eh, tyvärr... Igenom, man kan ju söka, jag har lärt mig lite. Ja. Jag har lyssnat på radiostationer din har jag ju lyssnat på då live då, som jag gör nu, i många, många, många, det vet du. Ja. Men jag tänkte att de här sista stationerna då, som sänder nu, de sista 15 åren, det låter sådär vasst och burkigt. Men du har ju inte fått den där jävla slängen av det med Nej, burk det beror ju på att jag inte hörde att jag inte har eh, det digitalt. Aha, de, de, de kör ju med och eh, klickar på en dator och eh, du vet, här är det rätt fram gammal teknik med band och allting överfört, skivor överförda på band och allt möjligt, du vet och så. Men han sa ju det, den här professorn, och, och det, sen, sen, sen, på Vetenskapens magasin. Han sa så här, det här ska vi, alla ska ha så och de som försöker med det gamla kommer slås ut. Men du är ju kvar. Ja, det beror ju på att, eh, att instrumenten, när jag märkt det kan jag bara när jag spela in en eh, fyrkantvåg, okej, okay, då låter det bra jo, sen också. Du kör fortfarande. Ja, men det är bra. Du ja, jag, jag gör ju det. det och det kommer jag väl göra i utlandet också för att det blir roligt med gammal rörteknik och jättestora gamla bandspelare, eh, samma som Radio Nord och så vidare. Men ger allt som finns nu idag, de här hop-hop och hip-hop och disco och du vet sån där reggae och sånt. Ja. Kör de med det senaste eller kan, finns det några moderna stationer som fortfarande håller den där bra prestandan som du har hållit i alla år? Fortfarande då? Ja, det vet jag inte. För nej, nej, men jag tänkte bara om vi kan referera Som jag vet hittills har ju eh, mm. datoriserat allting. Om du fick då låter det ju... datoriserat om du fick eh, frågan och fick genomföra det just nu, ja, frågas. Eh, vad va sa du? Kan du repetera? Ja, om du fick möjlighet just nu att gå över till ett datoriserat system, skulle du göra det nu eller skulle du ligga Helst inte, nu? för dat datoriserat krånglar mycket lättare och rätt vad det lägger det av och det vet jag inte vad jag ska göra. Okej. Okay. Mm. Men eh, om, om eh, datorn måste startas om allt möjligt som tar mm. lång tid. Men rent ljudtekniskt då, och, och, och för lyssnarnas skull det du sänder nu, det är ju bra, det hör man. behöver inte vara någon vetenskapsman. Man hör ju med öronen att det är så jävla mjukt och perfekt ljud, va. Det är behagligt. Ja, det var ju det i radion. Det lättar upp det... och det är uppfriskande och så, va. Ja, det ska man ju vara. Det där som vi pratar motsatsen till dig då. Det låter ju obehagligt, men det skär i öronen och så, du vet. Ja, men det är just det att eh, eh, jag, jag ville eh, få det, du vet, närmast perfekt. Ja. Men jag har ju upptäckt det att Eh, det blir ju väldiga kompromisser med kassettband för spelar man in en fyrkantsvåg där så kan man lätt eh, få en karikatyr av eh, vågen där sen när man spelar upp den. Ja, just det. Det här med kassettband då? Jag försökte att bättra på med filter och kondingar och allt möjligt Ja, kondingar, men det går ju att köpa. Du, det går väl att få tag i Sverige kondingar fortfarande? Ja, det, allt finns ju, alla komponenter mm. och så, så vidare. Eh, det, men det är bara mm. värre mm. numera att hitta det. Ja, men det låter bra Georg. Det låter skitbra. som hade hela lådor med grejer. Ja. Elfa, du jag tänkte, Elfa har ju hjälpt mig ja. mycket det där företaget med, de hade ju kondingar, Elfa du vet. Ja, de har ju rätt mycket men ja, det men de mest... har ju lagt ner, de har ju gått i, de är slut, de har ju lagt av. Nej, det finns det kvar. Jag fick ju en katalog. Alltså. Ja, ja, men det är någon, eh, det är någon second hand, det är någon andra hands... Eh, det där i Solna finns inte kvar längre. Nej, det kunde jag tro. Ska jag få beställa allt i framtiden från staterna. De kontors... 13-våningskontors... Eh, vad heter det? Sitt stilla framför micken. Höghus, du vet. Du? Sitt stilla. Det gungar nivån upp och ner. Jaha? Det hör jag inte alls vad du säger. Ja, ja, men det är väl störningar då. Men Georg, jag släpper då och eh, vi hörs då Georg. Georg och Peter, 73, hej. Ja då, hej. Hej. Ja, linjen är ledig på 81 21 00. Nu börjar tiden gå också här. En signal till. Musik. Hallå? Ja, har du marschmusik? Ja, det vill jag inte ha här. I de här programmen. Ja. Ja, vi släpper det där. Ja, det har ju tjatats om marschmusik i åratal här. Men jag tycker inte om dessa Hitler-låtar och allting som har önskats. Jag väntar om någon mer som ringer här, annars får vi starta ännu eh, lite mer musik. Ja, jag gör det. Nu börjar klockan bli mycket tyvärr. Vi ska se när det kommer visst en signal till, hoppas jag. Nej, tydligen inte. Vi startar musik. så var därför vi komma in på nästa lätt innan man hinner stoppa. Det var någon version, version av Warszawa-konserten det här eh, tyckte jag också och så. Men eh, eh vi stänger telefonväkteriet eh, för idag. Jag ser att klockan är dags att avannonsera. Det har alltså lyssnat till Kulturföreningen Gällarhornet Sverige Vakna och eh, gäller hon så eh, plus i och som är 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1. 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1. Och det ska alltså Gunnar Andersson där på talongen. Och eh, ska man eh, betala in eh, eh, pengar hit eh, om man vill det så eh, bör man skicka det på ett plusgironummer som ni kan få om ni ringer mig privat på telefonen och så som man inte brukar gå ut med i onödan här. Och ha det så trevligt nu på påsken. Ät påskägg och eh, tänk på att inte dricka för mycket alkohol och röka för mycket cigaretter och vara snälla mot varandra för, eh, framförallt och så. Och det går att ringa mig på 81 21 00 5 minuter över halv eh, under en halvtimme om man vill prata med mig privat. Eh, det är besvärligt där med halsen just nu men jag hoppas att eh, jag ska kunna återkomma till den här kassetten Gunnar 47 minuter om man kan skicka ett nytt exemplar för jag är inte säker på det går att laga det där bandet. Eh, det gick av ordentligt och trasslade sig och så så att jag måste skruva isär den här kassetten och se om det går att få ordning på den. Ibland går, det, ibland inte. Banden blir väldigt sköra om det är gamla kassetter. Eh, de tycks åldras på något vis. Hej då, Åke. Jag får ta en kort musiksnutt. Ja, jag kanske kan säga att ansvarig utgivare är Gunnar Andersson också. Hej, hej. Aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, d'accordéon, ça fait pas de rang, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Un de lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. de la courroie, verre d'envers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames sont font une raison à ce qu'on bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold-up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah la la une, ah la la deux, file-moi trois Tu ne te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah la la l'air, ah la la rien, t'es un gangster à la mi de pain. ou être à droit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, et c'est si bon, des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est pas le baisement, mais c'est si bon Passe ah, la monnaie, plat du clinquant, un coup de rabais, un gentlement, un carnet de chèques sans provision. Faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg Saint-Honoré, trois petits fours et je m'en vais. Surprise partie, surprise restons, on est surpris, mais c'est si bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le toi mais c'est si bon, ces vagabonds de fond des scènes, mais sous des